Ailuros kai Electruon. Ailuros sulla bon Electruona meteulogu tuton Aitias e bulethe kataphagein. Kai de categore autu hos ochleros eie tois anthropois nuctor kekragos kai me sun choron hypnu tunchanein. Tu d'apollugumenu epitae echeinon o feleia tuto poiein, hos epita suneethe ton ergon egeirestai, palin ho aeluros aetien epeferen hos asebes eie periten fysin metri cae adelfais summignumenos. Tu de tuto pros o feleian ton despoton prate in fes antos pollon autois en teuthen oion diktomenon ho ailuros epon al eisuge pollon eu poreis eu prosopon apologion egoghe mentoi atrophos u meno touton katetho esato homuthos de hoti he ponera fusis pre ahairumene, lein ahai ei me meteulogu dune theie proschematos, aparacaluptos ge men ponereuetai.